Tot bé? Vinga, ànims, que nosaltres hem treballat per preparar-vos amb il·lusió aquesta edició de Catalunya sense barreres, la del divendres 25 de gener. Un programa amb el qual tanquem el primer mes de l'any, com passa i passa el temps. Música El temps que passa, i com és habitual, nosaltres fins a les 9 del vespre us farem companyia amb variats temes, sempre relacionats amb el món de la discapacitat i la malaltia mental. La primera cosa que fem és repassar una mica la història per eh, tal de recuperar biografies, exemplars de personatges personatges que hagin destacat per superar els seus hàndicaps. Avui ens acostarem a la figura d'un rei. Sure. Potser heu vist la pel·lícula El discurs del rei. El seu protagonista, Jordi Gissé, és un monarca anglès que tenia problemes de parla. Amb entrenament i treball va aconseguir deixar mut el seu poble. Repassem una mica el cas amb la Carmina Coromines. Bona tarda. El monarca en què s'inspira la pel·lícula, El discurs del rei, va ser un noi tímid i acomplexat degut a la seva tartamudesa. Li va tocar assistir al naixement de la ràdio, fet que li suposava un veritable suplici. El 1926 el seu pare va decidir que havia de visitar l'imperi i representar la corona a Austràlia. Per davant l'esperaven sis mesos de discursos davant milers de persones. Tenia 30 anys i en portava 23 tartamudejant. Quan el 1936 Eduard VIII abdica i Jordi VI puja al tro, era incapaç de pronunciar la lletra K, de manera que li resultava impossible referir-se a si mateix com de King, el rei, Jordi va superar els seus problemes de pronunciació gràcies a la teràpia d'un logopeda australià anomenat Lionel Locke. El tractament va durar 10 mesos, al llarg dels quals el Sobirà i el seu instructor van tenir 82 sessions de teràpia. El 1945, nou anys després d'acceptar a contracor convertir-se en rei, Jordi VI va pronunciar el discurs d'alliberament del país de les tropes nazis, just el discurs que els seus súbdits tant havien esperat. Doncs ja vegeu, heu sentit la història d'en Jordi Cissé, eh, però el cas és que n'hi ha milers de testimonis més que avui dia també ens demostren a la seva vida com superar les dificultats que planteja una discapacitat. Amb alguns d'aquests testimonis compartirem la tarda tot seguit. What I want. És divendres 25 de gener de 2013, dia en què ens visita Arancha Ormazábal, responsable i afectada de l'Associació Catalana d'Espina Bífida Hidrocefàlia, ve a l'espai de FEDER, ja sabeu, la secció on cada mes informem sobre una malaltia rara o minoritària. Avui, l'espina bífida. Sí. Més coses compartirem aquesta tarda. Per exemple, mmm, sí, Anna Sastre és delegada per a la Convenció de l'ONU i del CERM i el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat. Aquest vespre ens presentarà el segell Bequal. Serà el principal referent al mercat de la responsabilitat social empresarial i la discapacitat. I Quarta setmana de mes, tertúlia de cadiraires, usuaris de cadires de rodes. Eh, possible passar-ho bé en una cadira de rodes? Que en penseu? Oci sobre rodes és el tema de tertúlia amb Montse Segarra, Petra Unzueta i Aitor Martínez de Lecea. Amb tot això i més, iniciem el programa amb Toni Huguet al control de so i Montse López, que no sé ben bé què fa, perquè a més a més d'arribar tard, avui no para de fer soroll, posar l'aigua tota última hora. Què et passa, Montse? Bona tarda. Doncs pues una mica disgustada. Disgustada i, bueno, molt impotent. Perquè avui he anat pues, a la farmàcia per dos medicaments i, bueno, m'han cobrat 15 euros. 15 euros? Del 10%. Imagina't, jo que gasto al dia... Saps quantes pastilles em prenc jo? No. Doncs vuit. Vuit no, deu. Deu, deu pastilles al dia. Això em representa que si cobro de pensió 571 euros, pues que se me va a ir toda la pensió en pagar medicació. 15 mm, euros d'una caixa de medicament, entenc? Home, de, de, dos, de dos medicaments, us ho prometo, és un 10%, eh? Ja, però 15 euros, vull dir que vas, <clears throat> vas sumant, perquè si no... Bueno, no em surten veure, els comptes. A, a veure, veure, on és la teva indignació? Bueno, no serà pels 15 euros. Home, a, a veure, veure explica ho bé, si Montse. En, si en el 10% de la medicació, jo que prenc tanta medicació, tu ja saps que sóc una malalta crònica, vull dir, jo necessito, jo vic artificialment, vull dir, si jo no prenc medicació em quedo <coughs> no tartamudo como, como, como el Jordi, sino me quedo parada como la, la, la, la de la Bíblia. Montse López conviu amb la malaltia veure, de Parkinson. Dir, I, I això amb, quina despesa tothom... en medicaments et suposa al mes? Avui són 15 euros, però al mes... A veure, s'ha calculat que jo... Bueno, a veure, segons quins malalts. Hi ha malalts que prenen més medicació que uns altres, no? però jo puc arribar a, mm, a tindre una despesa. Si em pagués jo la medicació, d'uns 800, un, uns 800 euros al mes. D'això pagaries el 10%. Bueno. És que avui estic contra tu. Mira. A veure, jo... Si és per treba... posar-li humor, Montse, què vols que Anna, faci jo? jo què, jo què, què vols que faci? He, he estat pues, pues, treballant fins als 50... En tinc 56 fins als 54 anys Quina culpa tinc jo d'haver adquirit aquesta malaltia? Ja. No he agafat mai la baixa. Vull dir, la, la, la primera vegada que vaig pues, pues, agafar baixa, amb 54 anys, és per, ja per jubilar-me, per una malaltia crònica. Vull dir, a veure, doncs que, eh, aquest és el testimoni d'una de les moltes persones amb discapacitat eh, o malaltia mental o crònica que prenen molta, moltíssima medicació ah. i que han de pagar el 10% de la despesa sanitària en medicaments eh, que estan com la Montse López i com tota la línia del programa. Clar que sí, el que passa és que... Eh, què fem, Montse? <laughs> Mm. Pues mira, fastidiarse. Mira, saps què? dedicaré la següent pausa musical, a ver si et diu alguna cosa. Más frío que calor, los sueños, sueños son, dijo un hombre brillante, pero discúlpeme, yo lo sabía de antes. No creo en los libros que me dicen cómo debo pensar y el del destino no volverá y me Voy por la calle sorteando las baldosas No es por manías, porque hacerles daño me da cosa. No creo en la gente que me dice que no hay nadie real. Y aunque huyo del destino, no, no volverá a irme mal. Catalunya sense barreres. Tots els divendres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández. Bé, doncs com podem amb una mica d'humor que no ho és pas, sinó més bé ironia. Mm, iniciem el programa amb la que cau en 2013, amb retallades a tort i a dret, amb el moviment associatiu de la discapacitat feble, més feble que mai, però això sí, amb persones com la Aranxa Ormazábal, que és responsable i afectada de l'Associació Catalana d'Espina Bífida Hidrocefàlia. Què tal, Aranxa? Bona tarda. Hola, bona tarda. 40 anys d'història, 40, 40. Una entitat que les ha vist de tots els colors. <laughs> doncs la veritat és que sí. En 40 anys sí que potser en aquest moment veu com les coses van cap enrere en drets socials. Doncs sí, la veritat és que és un temps molt, molt complicat. Cada vegada ho tenim pitjor. El col·lectiu de l'Espina Bífida, mm, com està vivint aquesta situació econòmica? Doncs amb moltes dificultats, amb moltes, moltes dificultats, perquè cada vegada ens retallen més i la veritat és que sortir endavant amb una discapacitat i amb les poques ajudes que tenim, doncs tant a nivell personal de les persones afectades com de la pròpia associació, la veritat és que és molt, molt complicat. Arantxa és responsable i afectada d'espina bífida. Sí. Ella es desplaça amb crosses. Amb crosses, sí, sí. I a nivell de medicació també et suposa la teva malaltia molta despesa? Bueno, a veure, mm, jo només et diré que les pròtesis que porto a les cames mm, costen 300 euros i això ens ho tenim que canviar cada any, any i mig, perquè es trenquen i a part les crosses i després les crosses també de tant en tant tens que canviar els tacos perquè també es desgasten. Ja no només de medicació, el que és pròpiament una medicació, sinó jo perquè tinc la sort de no portar una cadira de rodes, però una cadira de rodes et pot costar dos o tres mil euros tranquil·lament. Ajudes en el teu cas concret, Aranxa, en tens? Sí, la veritat és que jo de moment sí. Per les crosses no, però per les pròtesis de les cames, per els aparatos sí. El que passa és que bueno, és aquest moment d'incertidumbre que d'un dia per l'altre t'ho poden treure. Hmm. Però potser ens preocupem de coses que encara no han passat, no? Home, però si agafen els models d'uns altres països, que, que bé, és el que pretenen, tindre sí. o no. Sí, sí, la veritat és que, bueno, la, la, és, la, actualment la situació és cada vegada pitjor i la veritat és que la incertidumbre i la inseguretat que tenim és molt alta. Per això, perquè potser que d'aquí un mes això ja no entri per la seguretat social. I aleshores, clar, per una nòmina d'una persona normal, tenir que pagar 300 euros per unes coses que les necessites per caminar, vull dir que és que és una despesa totalment indispensable. Uh mm-hmm. -huh. Avui eh, parlem de l'espina bífida a eh, l'espai de FEDER. Ja sabeu, mm, aquesta secció on cada mes presentem una malaltia rara o minoritària que afecta un baix índex de la població. Ens preguntem, mm, Aranxa, per què dues malalties en una mateixa entitat? Espina bífida i hidrocefàlia. Bueno, a veure, l'associació fa 40 anys es va crear, eh, bueno, per, mm, la van crear uns pares d'afectats amb espina bífida. La veritat és que fa uns 40 anys eh, eh, va haver com un boom d'aquesta malaltia i aleshores els, els pares per, una, per unes inquietuds i per poder compartir una mica doncs, tota la problemàtica doncs, van crear aquesta associació. Aquesta associació es va crear amb el nom d'Associació de Pares amb Fills amb Espina Bífida. El tema és que amb tot el tema de la prevenció i tal, cada vegada hi ha menys casos d'espina bífida. Vale? Eh, aleshores, el tema és que el 2007 l'associació va voler canviar el nom per, un, per l'Associació Catalana d'Espina Bífida i la hidrocefàlia és una de les conseqüències d'aquesta malaltia. Efectivament. Aleshores, a dia d'avui no existeix una associació d'hidrocefàlia pròpiament dita. Aleshores, per això vam incloure el tema de la hidrocefàlia. Uh mhm. -huh. Bé, doncs 40 anys d'història... Mmm que donen per molt al costat de les persones afectades, de les seves famílies. Eh, què és l'espina bífida? L'espina bífida és una malformació a la mèdula espinal i depenent de, de l'altura a la que sigui aquesta afectació, doncs tens unes o una, unes altres. En el teu cas, eh, no pots caminar amb facilitat. No, a veure, les principals conseqüències són eh, dificultat en la mobilitat, eh, la hidrocefàlia, el tema de, de l'orientació i el tema de la incontinència. Uh -huh. la, la hidrocefàlia, la seva definició? La hidrocefàlia és bueno, que se t'acumula líquid a, al, al cervell. A conseqüència de l'espina bífida, que hem sí. de dir que és una malaltia totalment detectable. Bueno, a veure, detectable sí. I a, i a més a més és el que jo et comento, que depèn de les... Eh, depenent de l'altura tens més o menys eh, conseqüències i també amb tot el tema de la prevenció la veritat és que s'ha Aquí està la línia preventiva, expliqueu la Eh, la prevenció, bueno, doncs, eh, un mes abans de, de l'embaràs s'ha sí. de prendre àcid fòlic. Amb això es preveu i la, eh, la veritat és que se, es pot disminuir en un 70% abans, al mes abans de la gestació, sí. la qual cosa sí que ja dificulta una mica eh, la prevenció total, perquè... Sí, el que passa és que els primers mesos d'embaràs també ho prens. Sí, sí, sí, ja està com molt receptat per tots els ginecòlegs. Exacte. Com a me mesura preventiva. El 70% de, de prevenció és possible amb aquesta sí. medicació. Uh -huh. Bé, llavors... Eh, els nivells d'afectació són diferents segons eh, l'alçada ah, de la lesió. Eh, pots explicar-nos tres casos ben diferents d'afectació per espina bífida? Bueno, a veure, hi ha casos en el qual eh, la, una persona ha d'anar en cadira de rodes perquè no té gens de mobilitat en el meu cas tinc alguna de mobilitat, el que passa és que no tinc la suficient força a les cames com per poder-me aguantar dreta sense la, el suport de les crosses. Hi ha gent que encara que camini amb dificultat, doncs pot caminar sense crosses. Uh mhm. -huh. I les necessitats principals que detecteu en el col·lectiu, sobretot a nivells de nens, eh, passen perquè estiguin ben estimulats, amb un eh, exercici físic integrats sí, al màxim possible. A L'esport és fundamental és prioritari. Per què? Explica-ho bé. Doncs perquè eh, mm, d'alguna manera eh, fas exercici amb el cos i això fa que a la llarga doncs, eh, no adquireixis menys eh, mobilitat. Aleshores, per això és tan important el fer esport. Un esport adaptat al nen o nena, en aquest cas. Bueno, a veure, s'ha vist que un esport que va superbé és la natació. Sí pesats perquè I... entren en, en funcionament tot, tota la musculatura del cos. Exacte, no cargues el cos perquè no, no tens que aguantar-te perquè l'aigua ja t'aguanta i aleshores doncs, la veritat és que està vist que, que és l'esport que millor va. Les necessitats, eh, quines diries que són fonamentalment per les persones afectades? Doncs, home, la veritat és que tot el, tot el tema de l'accessibilitat. Per Com això qualsevol persona amb Exacte. discapacitat física. Sí. Uh -huh. I, a més a més de potenciar l'esport, alguna cosa més que tu diries mm, bueno, és que principalment és a l'esport. Vull dir que, clar, nosaltres el major problema que tenim és de mobilitat. Si ja el tema de l'accessibilitat ja el millorem i eh, a sobre fem esport, doncs la veritat és que ja tenim molt guanyat. Què trobem les persones afectades i les famílies a la vostra associació? Quins serveis oferiu? Mira, la nostra associació bàsicament està enfocada al, tot el tema, a fomentar tot el tema de l'autonomia a tots els nivells. Eh, eh, nosaltres eh, tenim un projecte que és molt interessant, que és un pis, amb un projecte d'autonomia personal en el qual els afectats d'espina bífida estan allí ap aprenent a fer mm, totes les eh, tarees del, del dia a dia, des d'anar anar des de cuinar, a fer les labors de la casa, anar a comprar, eh, recerca de feina, anar en transport públic, habilitats socials, tot això doncs, estan allí aprenent a, a fer-ho i a ser el més autònoms possible però sí que és cert que també tenim altres línies d'actuació, totes encaminades a l'autonomia, que és, per exemple, nosaltres organitzem un cop a l'any unes colònies que ja des de petits eh, doncs passen una setmana a prop del nucli familiar on comparteixen eh, amb altres afectats doncs, totes les seves inquietuds, totes les seves problemàtiques i d'alguna manera també potencien el, el que no hi hagi una sobreprotecció de la família, perquè moltes vegades eh, ens trobem amb el tema de la sobreprotecció. Aleshores, és un primer eh, desvinculament de, del nucli familiar i que puguin veure una mica doncs, també eh, que tenen que fomentar la seva mm, auto, autonomia i aprenen inclús doncs, a, a fer coses, no? a ser responsables de les seves mm, coses personals com pot ser doncs, de responsabilitzar doncs, del, de la seva roba, de, inclús d'ajudar els altres en la medida del que sigui possible. Després eh, el pis i després també tenim projectes d'orientació eh, laboral. Aquesta sobreprotecció de la que parles, tu l'has viscut en primera persona? bueno, jo la veritat és que tinc la sort de que la meva família sempre m'ha potenciat i m'ha recolzat molt. De fet, eh, jo ja porto molts anys treballant, estic vivint sola, porto tot el, bueno, el meu pis, tinc un cotxe i la veritat és que tinc bastant vida social i soc bastant autònoma. Però sí que per aquest motiu i per el que jo he aconseguit sempre lluito perquè les persones amb una discapacitat, doncs, dintre de la seva mesura, eh, siguin el, meu, el més autònomes possibles. Dius que tens eh, vida social. Sí. O sigui, ets de les que surt de marxa? Perdona, eh, sí, que t'ho pregunti. T'ho dic perquè avui tenim una tertúlia de cadiraires que justament parlem d'això. Ah, molt bé. Però, te, clar, et convidem a que et quedis, eh? Sí, sí, a la part tant. final del programa. Voldries participar? Sí, tant. Ja que dius que tens tanta vida social... Bueno, ja he dit que tenia vida ah, social. No tanta, no? Bueno, pues escolta, d'aquí farem un club mirat. Presento a Aitor Martínez de Lecea, també a Petra Unzueta i a Montse Segarra. Què tal, companys? Bona tarda. Hola. Com bé, esteu? Bé, bé, bé. Avui sortiu de marxa, no? Quan acabi el programa és divendres, <laughs> cap a les 9 que acabem. Hi ha algun plan? ja el trobarem. Sí, home, poc ànim veig aquí. Ja el trobarem. Diu l'Aranxa que té vida social i vosaltres justament tractareu a la tertúlia el tema de l'oci sobre rodes. Eh, com, com, va, com aneu vosaltres de vida social? A veure. Bien, bueno, bien. se sale por lo que se puede. Hay dificultades según a qué sitios vas, pero bueno, al teatro se puede ir, al cine algunos. no lo hacen muy bien porque los cines todo lo que hacen nuevo, en lugar de poner que el discapacitado se siente al final de la sala, te sientan al principio, entonces a veces la pantalla se te cae encima. <laughs> sí, lo corroboro. Yo sí, yo sí que salgo. Yo desde que tengo la silla mecanizada, al auditorio, al liceo, a restaurantes, todo lo que puedo a conferencias, yo sí. Cara, hay qué culturetas que sois? ¿Nadie se va de discotecas aquí o qué? Sí, sí, Y cuando veo algo que no puedo, porque tengo varias experiencias, que ya veréis lo que he hecho. Eh, yo también, claro que sí. Eh, eh, hay que socializar porque toda la semana te pasas trabajando, haciendo cosas, digamos, serias y con la misma más o menos gente. No llegas a conocer mucha gente y el fin de semana, que es cuando se puede salir, pues eh, es el momento pues, para aprovechar y disfrutar de esto, que también, que es lo que disfruta todo el mundo, ¿no? Però a veure, aquí algú surt a la discoteca en cadira de rodas o crosas, sí o no? Pues sí. te explico mi primera sí. experiencia. Oh, a la tertúlia, a la tertúlia. De moment només us he dit si aneu a les discoteques. Porque yo fui a la discoteca la primera vez. Ah, una, una, una, una nada más son totomás, Una nada ¿no? más, porque ya verás la experiencia que tuve. Bé, Arantxa, eh, vols incorporar-te a la tertúlia? Això sí, és el que t'esperarà, eh? Una sí, mica de polèmica, <laughs> també. Com que has dit que tens vida social, ja t'he enganxat, eh? Molt bé. Algun missatge més que vulguis deixar ja en nom de l'Associació Catalana d'Espina Bífida i Hidrocefàlia, que ja deixem al vostre web, és espinabífida.cat. Sí. Algun missatge que vulguis deixar? No, bueno, només transmeta això, de que la gent que, que pensi que es poden fer moltes més coses de les que en realitat moltes vegades pensem i que tenem que lluitar per mm, fer el màxim de coses possibles. Doncs www.espinabifida.cat eh, per obtenir més informació sobre aquesta entitat que avui ens ha visitat a l'espai de FEDER. Gràcies, Aranxa. Gràcies. Nosaltres fem una petita pausa literària amb Mercè Guiu i Carme Rex i després us parlarem d'un segell segell molt important, qual, que eh, dirà quines empreses són socialment responsables en l'àmbit de la discapacitat. Endavant, Mercè Guiu. El calidoscopi de Mercè Guiu. Un país és més productiu si els seus habitants estan sants. Malauradament això no és així per una gran part de la població mundial, en ple segle XXI, encara hi ha comunitats senceres atrapades en el cercle viciós que vincula malaltia i pobresa. Quan més pobre és algú, més malalt i si ets malalt, més pobre. De tota manera, ha augmentat també la pobresa a casa nostra. Hi ha cada cop més nens i nenes a Catalunya que només mengen un cop al dia. Amb la crisi política, els governs estan adoptant decisions que només aconseguiran augmentar les desigualtats no es tracta només de decisions immorals en la mesura que perjudiquen molta gent, sinó solucions poc intel·ligents, ja que, a llarg termini, tindran conseqüències encara més perjudicials. Vull pensar en positiu i creure que la crisi permetrà que la ciutadania desperti de la letargia. Hi ha una altra manera de fer les coses. La Índia i Brasil són dos països emergents, mentre que en el primer avui hi ha 65 milions més de persones que passen gana, Brasil ens serveix de referent, ja que els seus nivells de pobresa són un terç dels que havia a principis dels 90. Es tracta no només de generar riquesa i sortir de la crisi, sinó sobretot de distribuir aquesta riquesa i fer un món solidari. Someone told me long ago There's a calm before the storm Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. Vaig i vinc amb les busques del rellotge, que no s'atura cap instant. Em cansa de seguir-lo. És àgil com el vent que va besant-me el rostre. La natura m'ensenya tant d'amor que em fa sentir a través de les branques que suaus m'envol, m'acaronen el seu perfum de vida. A vegades em sembla que jo et sento tan a prop, caminant al meu costat, i reposar quan paro el meu cos. La ment em fa pensar que em regales la teva companyia i fem de la tardor la primavera i de la llar un frondós jardí d'amor i de la nit estels de coloraines. Ben junts, obrim els ulls a una altra aurora per cercar l'escalfor del nostre sol, mentre sentim, com abans, els cors junts, amb un íntim silenci, la nostra pregària. Un poc o un molt de tu duc cada dia per caminar.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 I tant, sí. <laughs> i va bé per les cames. Mira, el cas és arribar a Madrid, o, o en cadira de rodes, que podíem pues fer una cama, companys. <laughs> Pues va bé <laughs> pels braços. Jo, jo ho intento, cada divendres presentar el programa amb humor. I tant. Ho intento, eh? Perquè després surts al carrer i ja ja està, ja l'hem liada. Sí, Dic, com a raó. mínim aquí doncs eh, que estic molt solidaritzada amb el teu 10% de medicaments, eh? ja, pues ja se m'ha passat, mira. Vale, veus, Bé, aquí entre unes coses i altres, entre Fem que has discutit amb mi, tal qual, Res, que ya arriba arribat a Madrid no sé cómo. si en avió, eh, o no sé cómo. Pero estoy al de Ana Sastre, que es delegada para la Convención de la ONU del CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. ¿Por qué estamos con ella en su despacho? Muy bien, porque justamente hace eh, poco se ha presentado el sello Becual, que será el principal referente en el mercado de la responsabilidad social empresarial y la discapacidad. Eh, señora Sastre, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida a Cataluña sin barreras. Hola buenas tardes. Bienvenida a mi despacho. Bueno, <laughs> pues eh, ya estamos unidas de alguna forma. Eh, responsabilidad social empresarial y discapacidad. Mm, ¿Cómo lo definimos el concepto, Ana? Hombre, pues eh, yo creo que la, discapacidad debería de formar parte de, esas políticas que las empresas adoptan para, para, bueno, para mejorar sobre todo su visibilidad, su inclusión, y bueno, pues entiendo que es una, una, una, línea de actividad, una mitad de actividad que le da muchas oportunidades a la empresa. Ustedes, el caso es que mm, han decidido crear un sello, el sello Becual, justamente que otorga la, fundación que lleva el mismo nombre, para, digamos, dar visibilidad a estas empresas sensibles con la ah, integración de las personas con discapacidad y además reconocer este, este trabajo y este esfuerzo. Sí, las empresas eh, son eh, elementos o son instituciones esenciales ¿no? en, la inclusión social de las personas con discapacidad, porque no solamente ofrecen trabajo, trabajo hoy tan escaso que permite a las personas ser autónomas y vivir dignamente, sino que además ofrecen productos y servicios. Y cuando esos productos y servicios no son accesibles, pues eh, en un cine hay escaleras o en una panadería eh, no, bueno, pues también puede haber elementos que dificulten el acceso a una persona con discapacidad, pues esto puede excluirlas, ¿no? de alguna forma eh, conocemos, sabemos de muchas empresas que se acercan al movimiento asociativo, que están sensibilizados con este tema, que quieren aprovechar el talento de esos empleados que tienen una discapacidad, que quieren eh, potenciar eh, sus productos y servicios a esos consumidores <laughs> olvidados y echados a un lado. Conocemos a esas empresas y queríamos de alguna forma reconocer eso que están haciendo y que en una situación económica tan complicada les sirviera también para, diferenciarse, ¿no? Para, decirle a la gente que están haciendo cosas bien y que por eso eh, son una buena elección. Sabemos que Fundación 11 y CERMI impulsan esta Fundación Becual, pero también hay otras instituciones que están eh, dentro del proyecto. ¿Cuáles son? Sí, bueno, en, en un principio eh, este, mm, esta, esta fundación acaba de echar a andar, ¿no? la primera reunión del patronato ha sido, de hecho, esta semana. Esta fundación aúna también a, a la Fundación de que ya tenía, eh, bueno, pues una, un sello en el que se hacía, a través del cual se, se ponían, se distinguían estos, estos criterios de, de, buena, de buena acción y de buen proceder de las empresas que, que incluían la discapacidad, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, bueno, pues fue un, proyecto que surge también de la mano de ellos. Ellos también aportan esa experiencia que tienen y, el interés eh, que tenían en este ámbito. Y, bueno, queremos de alguna forma que sea un referente y por lo tanto incorporaremos en esa, en esa fundación pues a todas esas entidades que, que, pueden añadir valor, ¿no? Aquellas que están, que tienen un peso importante en todo el tema de, responsabilidad social o en el ámbito de la discapacidad. ¿Quién podrá optar al sello cuál, Ana? Pues podrán eh, em, optar cualquier empresa. Este sello está hecho no solo para empresas grandes, que es en las que pensamos, en las que desarrollan políticas de RSC, sino también para empresas pequeñas, porque se van a ofrecer dos productos. Ese sello que de alguna forma se va, a graduar, hay diferentes, eh, como si dijéramos, categorías, ¿no? Eh, según la implicación y el desempeño de esa empresa. y también se va, se va a crear un sello más pequeño, eh, que reconozca de alguna forma, bueno, pues aquellas empresas que, que como mínimo cumplen con sus obligaciones, con las obligaciones de empleo, con el 2%, con sus obligaciones en, materia de accesibilidad fundamentalmente, ¿no? Esto también va a ser importante porque eh, va, va a permitir a las administraciones públicas cuando oferten em, eh, contrataciones públicas, bueno, pues distinguir aquellas que están efectivamente cumpliendo, a nuestro parecer, desde luego con, el marchamo término, que están cumpliendo ese 2%, ¿no? Que es de obligado cumplimiento, es legal. Em, y además va, va, a servir también, no solamente para, ese mínimo, sino en, la otra parte, en el producto que sería ya más el sello B al que iría una graduación, pues esto también es orientado a pequeñas empresas. No queremos solamente que sean las grandes empresas hay empresas que están haciendo esfuerzos muy importantes, con muy pocos trabajadores, pero muy bien <clears throat> orientadas y con un compromiso muy fuerte. Y también queremos que ellas se sientan identificadas y que puedan eh, obtener este sello. Eh, el sello Becual eh, podrá obtenerse en tres categorías, el Becual, el Becual Plus y el Becual Premium. También estará este reconocimiento para empresas que cumplan la LISMI, pero bueno, que esto no se va a obtener así como así, entiendo, porque ustedes tienen ahí un cuestionario muy severo de 66 sí, sí. preguntas, 66 claro. preguntas además que la LISMI es de obligado cumplimiento para obtener el sello sí. también. Sí, sí, ahí, lo, que, lo que vamos a partir es de que la empresa que quiera acceder al sello cumpla sus obligaciones legales, es decir, aquellas que tengan en ámbito de accesibilidad y en ámbito de empleo. Y partiendo de ahí, pues eh, todo aquello que sea un más a más, que, que sume, pues se reconocerá pues en esas tres categorías que has mencionado. Eh, y bueno, eh, esperamos que de alguna forma en nuestro el día a día permite también orientar a las empresas que tienen un compromiso y que a lo mejor no saben cómo llegar a bueno pues animarlas para que para que sigan avanzando en ese, en ese ámbito. Y además el sello no, no, es, no es para toda la vida, porque es, mm, es renovable, eh, mm. se, da, se otorga por un periodo de tres años, pero se tiene que renovar anualmente. Sí, sí, nosotros estaremos muy pendientes de que, bueno, de alguna forma esos compromisos que se adquieren con, con, el sello, bueno, pues se, mantengan, ¿no? sean sostenibles, porque no podemos permitirnos mm, de alguna forma, bueno, pues dar ese sello y olvidarnos. es un, como has mencionado, hay muchos criterios que se evaluarán por expertos, consultores, que estarán certificados por, por la Fundación, que podrán certificar que efectivamente eh, se están cumpliendo a través de una serie de indicadores todas esas cuestiones que son esenciales y vitales para la inclusión de personas con discapacidad y bueno, y estaremos vigilantes, será necesario renovarlo, será, eh, se someterán a, auditorías, es decir, no, no será fácil. Yo creo que lo que queremos es que sea algo serio, que, que sea un referente y trabajaremos desde luego rigurosamente para que, para que así sea. Claro, imagínense los empresarios que la estén escuchando, Ana, con lo difícil que tienen el día a día, sacar ya sus producciones adelante, con las situaciones de expedientes de regulación de empleo que están a la orden del día. Mm. Eh, en fin, que esto no se les haga como muy grande y digan, madre mía, ¿cómo meto yo en este lío? ¿No? Bueno, eso, es algo voluntario, es decir, nosotros siempre vamos a estar, queremos que la gente, eh, o sea, que los empresarios vean esto como, como algo complementario, algo que les puede ofrecer y yo creo que brindar oportunidades. Nosotros siempre hemos defendido, y yo creo que es, que es evidente que el talento, por ejemplo, en el ámbito del empleo está en personas, independientemente que tengan o no discapacidad, que ha habido veces que por determinados perjuicios, ¿no? pues involuntariamente por falta de sensibilidad se ha rechazado a estas personas pensando que pueden ser problemáticas y de alguna forma esto lo que hace es eh, difundir más todo esto para que esos empresarios aprovechen ese talento no es decir esto no se tiene que ver como no es una obligación además no pero no se tiene que ver como una carga sino que a través de este sello lo que se va a poner de manifiesto es todo ese trabajo bueno que se hace en las empresas muchas veces y que pasa desapercibido en este ámbito o sea que, incluso además puede ser interesante para diferenciarnos de la competencia efectivamente es lo que mencionaba antes, en un, en un momento tan crítico en el que bueno, pues están sobreviviendo muy pocas empresas y que hay que buscar siempre la forma de, diferenciarse, de dar un valor añadido, pues nosotros, mm, a ver, eh, las, las personas con discapacidad son alrededor de 4 millones de personas en España, son 4 millones de consumidores y muchas veces los servicios que dan las empresas afectan también a las familias, con lo cual podemos hablar de 9 millones de consumidores. Si una empresa se abre a esos 9 millones de consumidores, está ganando eh, potenciales clientes y yo creo que eso siempre, bueno, pues es, en momentos como el de ahora siempre interesa, ¿no? Y tanto que interesa, pues animamos a todas las empresas que estén escuchando el programa, o lo puedan escuchar a través de internet, siempre en radiostel.cat, pues eh, que se animen a optar a este sello Becual que les va a distinguir como empresa socialmente responsable con la discapacidad. Ana Sastre, delegada para la Convención de la ONU del CERMI, ha sido un placer tenerla en el programa. Me pregunto si otro viernes nos cuenta cómo están los derechos humanos de los discapacitados por el mundo. Cuando queráis. Tiene usted que ver cada cosa. Difícil, difícil. Tiene usted que ver cada cosa. <laughs> Sí, sí, sí, sí, en este momento es difícil. Pero mm. bueno, yo a vuestros servicios agradezco muchísimo esta oportunidad porque os necesitamos, os necesitamos para que seáis bueno, y, y, y Ana, ¿cómo es que usted no se le va el ánimo al suelo? con los temas tan difíciles que pues, lleva entre manos? Yo creo que como a todos, ¿no? Que de alguna forma, pues eso, sabes que, que lo poco que puedas aportar lo tienes que hacer y, y por eso es lo, por lo que tienes que luchar. Así que yo creo que eso es lo que nos mueve a todos hoy en día, que todos lo tenemos muy difícil, pero yo creo que, hay que seguir adelante y pensar que, bueno, las cosas se van a resolver y yo siempre pienso que cuando hay problemas llegará un momento en que se solucionarán y miraremos <laughs> atrás y diremos, bueno. fíjese, eh, eh, no, puedo evitar, mm, bueno, citar, mm, usted mm, sabe cómo están los derechos humanos las personas con mm. discapacidad en el mundo. No sé si sabe que yo soy albina, pero sí que puede contar cuál sería mi futuro si yo viviera en Tanzania. Estaría muerta, quemada, acusada de brujería. Terrible, ¿Cómo sería? Terrible. Esas cosas suceden todavía. Parece, parece imposible. O sea, parece imposible, nosotros sobre todo que vivimos en sociedades, que, que todavía existan esas, esas graves violaciones y esos graves atentados contra la dignidad de las personas por ser albina, por eh, moverse en una silla de ruedas, por hablar en lengua de signos, es decir, parece mentira, pero eso existe, eso existe y tenemos que ser conscientes todos y la, y la, y la realidad está en la mano de todos de cambiarla. Y yo te digo que, desde luego, tu situación en África sería, vamos, igual ni sería ya, ¿no? Desgraciadamente. Ya. todas esas personas que están, bueno, pues perseguidas y amenazadas de muerte. Pero aquí también suceden muchas cosas que también sorprenden, ¿no? Nosotros editamos un informe anual cada año en donde se ponen de manifiesto situaciones que dices, bueno, mm, hay, hay gente que todavía no, esto mm, parece que, que, hemos conseguido una cierta igualdad, un, cierto bienestar, pero las personas con discapacidad todavía tenemos eh, un camino importante que, que avanzar y yo creo que en unos momentos tan, tan turbulentos como estos hay que que defenderlo y que tenerlo claro, que se pueden hacer muchos recortes, pero nunca en derechos y nunca personas que están a medio camino de conseguir sus derechos. Fíjese usted, Ana, que yo he venido como un poco desanimada hoy a hacer el programa de radio. Me la encuentra usted y parece una especie de ángel de la guarda. Bueno. Y escuchándola se me ha ocurrido, mira, ¿sabes qué? A ver si me invento una sección y hablamos de la discapacidad en el mundo y lo que hacen ustedes por mejorar la vida de muchas personas que no tendrían ningún futuro si eh, gentes como usted no pensaran en cómo solucionar todo eso. Bueno, pues encantada. ya la voy a llamar, ya la voy a llamar porque aquí me <laughs> rondaban cosas mientras la escuchaba. Encantada. Un abrazo estoy. muy fuerte y me vuelvo a Barcelona, no sé cómo, en autostop. Va. <laughs> Venga. Muchas gracias. Que vagi bon bé. Una abraçada ben forta. Nosaltres continuem a Catalunya sense barreres, clar que sí. Ara, pensant en totes aquelles persones amb discapacitat que no tenen feina i volen trobar-la, i sort que tenim a FSC Inserta i a la Dolors Garcia que cada setmana ens presenten un bon grapat d'ofertes laborals. Bona tarda, Dolors. Hola, molt bona tarda, Anna. Com estem? Bueno, a EPFP Inserta aquesta setmana seleccionem per Tarragona un, una tècnica de, de formació i inserció laboral per fer tasques d'orientació i gestió de processos formatius, principalment. S'ofereix contracte d'un any prorrogable en jornada completa. La següent oferta ens arriba des de Sabadell, on cerquem un o un auxiliar de botiga per tasques de caixa i atenció al client, per treballar inicialment els dissabtes. Es requereix experiència en el sector logístic. És imprescindible residir a prop de la mateixa població de l'oferta. I ja per últim, estem buscant per Barcelona un perfil administratiu, en aquest cas per fer tasques de suport a la situació d'usuaris, usuàries del servei, mecanització de dades i dades relacionades amb tasques de facturació, logística i similars. És per treballar a jornada completa.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 Moltes gràcies, Dolors. Fins al proper divendres. Aquí t'esperarem amb més ofertes laborals. Eh, totes les teniu a www.portalento.es www.portalento.es o al telèfon d'Incerta Catalunya 93 238 49 49 93 238 49 49. Pausa musical i ens anem de copes.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 Mm. Avui amb Aitor Martínez de Lecea, Montse Segarra, Petra Unzueta, Aranxa Ormazal, que es queda, i la Montse López, que diu jo no faig servir cadira però tinc els meus problemes. I tant. També no puc parlar, dic, bueno, va, vinga, queda't també. Què tal, com esteu? Bé. Bé, animats? Sí. Mireu, jo no, jo no m'ho crec que us ho passeu bé a la vida. <laughs> És que ja ho diu per tot, què? no? Per què? No, no. O si sobre rodes, anem de copa, sortim de marxa i em trobo això... anem a casa a jugar al parxís o què? No, no. no això ah, sí que val, no. val, ah, val, val, val. A veure, és possible passar-ho bé amb una cadira de rodes? Sí, sí, sí. sí, Com? sí. A veure, t'explicaré la meva primera experiència. Les meves amigues, quan me vaig sentar a la cadira, te portem a sopar. Van portar a sopar. I quan vam anar a sopar al restaurant, Bueno, l'entrada ja va ser un problema, mm. perquè no havien pensat que allí n'hi havia vorera. Vale. I quan sortim del sopar, ja estem instal·lats, llavors diu, ara tu vas a una disco. Elles portaven sabatetes de taló, són molt flamenques, però portaven en el bolso unes sabatilletes planetes, caminant a caminant, jo rodant, i no vegis. Al mig de la diagonal paraven els cotxes. Abans de que parassin el semàfor, elles ja es posaven, pensant-se que jo no en sabria. Però em vaig sortir molt bé. Arribem al que ara arribava, a una disco, i unes escales impressionant. A un sòtan aniries, no? Exactament. Yeah. no, van, triar, no van triar perquè ningú no va pensar, perquè com era la primera vegada que sortien, és clar, què fem? Jo dic, jo ja no puc. Diu, com que no? Jo no sé el que van fer, el que van dir, que vas començar a sortir gent de la disco i mira que la cadira era pesada. pues a pulso, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, a baix vaig estar jo a la disco. Se S'agarra l'elèctrica ja. La elèctrica Ai, ja. Déu meu senyor. Vale? I gent, se, i gent sense experiència, I baixant gent sense experiència. I tu tan tranquil·la. Jo, bueno, mmm, no te digo com estava, però jo dije, yo salgo. Tú como una reinona, vaya. Y yo nada, ¿sabes? Como los porteadores, pues Yo no me pensaba que no pierdan el equilibrio porque si no es que ya no necesitarás una, una, casilla de ruedas, sino una caja, porque aquí te Bon <laughs> ánimo bon ànim. Claro, Al salir, al salir lo mismo. <laughs> Ya, ya, ya mí se de pujada, no? Tú andabas capa un sota, no? <laughs> Dio el Tony Guetta, anava al Esa fue mi primera experiencia de disco. L'Aitor roda para la nit. Eh, claro que sí, hay que los pues, por la nit y por el día y cuando tocas, porque no me queda otra forma de hacerlo, ¿no? Eh, me encuentro con esas situaciones, como has comentado, pues muchas veces en sitios, digamos, legales o no tan legales, antes o después, pero la verdad es que sí, eh, la gente siempre está dispuesta a ayudarte y vayas solo, vayas acompañado, enseguida nada que dices cualquier cosa, cualquiera que pase alrededor tuyo, pues enseguida te echan una mano y estás ahí, entras, subes o bajas, ¿no? Como tú. Jo us preguntava, eh, insistia en el tema de les discoteques, perquè eh, justament a, a aquest tema de tertúlia se'ns va córrer una tarda, començàvem amb l'Aitor, que deia, home, jo he volgut entrar a discoteques i els porters no m'han deixat entrar. A mi tampoc. Perquè no. m'han dit que això seria perillós per mi. Mm. ¿Hoy sí? Sí, yo me he encontrado en ese caso en alguna discoteca que en teoría pues eran, digamos, discotecas eh, más, digamos, elegantes, donde en teoría tenían que tener todo más organizado para, para nosotros, lo que es entrada, lo que es, pues no sé, un sitio para poder estar dentro sin tener problemas y tal un día pues igual especial en que salía pues más gente porque era pues yo qué sé final de final de no sé de año que salían otras empresas y tal y decirme el señor de la puerta que yo no podía entrar porque era peligroso digo, este, este, este, tío, que sabrá de lo que es peligroso para mí? Si he estado en sitios como este, y mucho peores que este, o incluso cuando voy a hacer deporte y voy, subo a la montaña, me voy a las montañas, que a ti ya me gustaría verte a ti con, bajándote de estas montañas, ¿no? O sea, tú me vas a decir a mí lo que es peligroso, déjame vivir, ¿no? Yo ya sé lo que es peligroso, no es peligroso. Si pasa algo, pues oye, es mi responsabilidad, que para eso soy mayorcito, ¿no? Pero déjame salir como sale todo el mundo, como están los demás ahí, ¿no? experiencia. Bueno, yo también me he encontrado con la misma situación. Lo que pasa es que yo he llegado a la conclusión de que ellos no quieren asumir esa responsabilidad de que en un momento dado haya una emergencia y no puedan, eh, no puedan responder y te puedan evacuar como tendría que ser necesario. Entonces, muchas veces no me han dejado entrar, pero por eso, porque la situación les desborda y ante encontrarse en una situación en la que pueda haber una emergencia y no te puedan evacuar, prefieren no dejarte entrar. Eludir la responsabilidad. Exacto. Vale que tú eres mayor de edad y que eres responsable de ti mismo, pero cuando una organización organiza un evento así, siempre tienen algo de responsabilidad y no quieren asumir esa responsabilidad. ¿Y no será que no quedeu estètics en un local ser, també. de ball? No sé, pregunto, sí. eh, per estirar-vos de la llengua. No, però és un mm. problema, perquè jo vaig anar a l'IMAX i la veritat és que, clar, imagina les escales, feien una pel·lícula de, de peixos, vaig estar un mes que no podia menjar peix, <laughs> perquè, esclar, me los comia tot. ja, yeah. en primera eh? fila, no? Exacto. I luego també m'he trobat pues que en anat por puestos, ejemplo, a mi me la ópera y fan y eh, no, en, directa, no? Y horas, pues vas, eres Wagner, Wagner son cinco horas, a mí como me gusta lo resisto, pero claro, cinco horas de Wagner, llega un momento que necesitas ir al servicio. Yo toda chula, aparte de que te ponen en un sitio ya especial, toda chula, cojo mi sillita, voy al servicio. Ah, no, no está adaptado y eso puedo decirlo. En los cines Gerona. Pues va a pasar Vale, no, ya verás. Entonces yo me vuelvo y cuando estoy dentro digo, no, si te quedas aquí sentada, el problema no lo solucionarás. Voy y les digo, a ver, enséñenme cómo está el servicio. Y el servicio estaba, porta, porta, porta, porta y lavabo, lavabo. A ah, llavors jo le digo te gusta una de oficinas en brazos? Y en em Rodes de sí. Digo, pues baixe Diu, i ell es va quedar, dic, no, no, vostè tranquil. Jo, com ho pude, em vaig canviar, vaig anar al servei, la meva amiga, t'ajudo, dic, no, deixa'm que jo ho faci, perquè així és el problema al voran. Si ara jo me'n vaig de Rosita, si nada, vale. Total, que quan vaig sortir ha anat bé, vale, molt bé. Quan vaig sortir, dic, bé, ha anat molt bé. Quan vaig arribar a casa el Sant Demà, web els hi vaig dir, dic que havia estat molt ben atesa, però que jo volia anar al servei quan tingués necessitat, totes les sessions de cinema que anava. Me van contestar que estan en ello. I ara, quan torno, tu no vegis. Ja tenen la cadira preparada, per si haig d'anar al lavabo, o sigui, vale. Això m'ha passat en l'Hotel Colón, també hi ha una entrada, bueno, no, si n'hi fet... O sigui, que aconseguim coses, les coses a, a, a, base, base de demostrar sí, que sí, sí. ben fetes tot funciona. Claro. ¿No? ¿Sí o no? Es así. Lo que passa que lo peor es que hacen coses nuevas, locales nuevos, y no los hacen adaptados. Entonces es un problema. Vas a un restaurante que es nuevo, que crees que no vas a tener problema y pasa lo que dice Monse, no hay lavabo. Es imposible poder ir a un lavabo. Entonces hay muchísimos, muchísimos problemas. Claro que sales y quieres salir, ¿por qué te tienes que quedar en casa? Te puede gustar ir a la discoteca o no, pero te puede gustar ir a, a ver una película y tienes que, antes de salir de casa, te, lo tienes que programar muy bien, porque si no, ¿qué pasa? Todas son dificultades. Pero no hay, no unas normativas, no hay unas normativas para Pero no lo hacen. Pero no se cumple. porque hay una, serie de normativas que tienen que cumplir los que hacen nuevos y los que renuevan también, los que rehabilitan. Eh, pero sí, te encuentras muchas veces que, no sé, por desidia, porque la verdad es que no cuesta muchas veces tanto el organizarlo para que la gente pueda tener acceso pero, pero, pero normal. que venir un control. Escolteu una cosa, pues més no de de nit sí, o de Sí, Mucho más de noche. ¿Por qué? ¿Por qué? nit, por los transportes. El transporte es lo más principal, porque los taxis hay un momento en que ya no puedes llamar. Entonces, si tú programas a la salida, tienes que decir a las 12 en punto me tengo que ir. O a las 12, como una hora en, bonito, Petra. Entonces, el, metro funciona hasta la hora que funciona. Después el metro tienes también el riesgo de que piensas, cojo el metro. ¿Y si, no funciona el ascensor? como me pasó a mí. Porque de día... en ha que no, que no hi ha que tú ya calculas que hay ascensor, ¿qué te pasa? Llegas allí y no hay ascensor Y tú de día no te importa una parada más porque con la silla se va enseguida. Pero de, noche no conoces y entonces no puedes hacerlo. Yo en mi barrio donde yo vivo solo hay un autobús nocturno. Entonces es complicado, pero claro que sales y te estás un media hora en la parada del autobús. Que cuando arribas al lloc és de dia ja. Claro, Clar. però sale. Què us trobeu a la nit? A veure, expliqueu-me. Què us trobeu? Ese tipo de problema hay. El tema de los transportes siempre es un pelín más complicado. Hay que preverlo todo. todo. Siempre tienes que saber un poco cómo vas a ir, cómo vas a Cuando va a acabar lo que vas a ver, para que entonces a la puerta te estigui el transporte, avisar-lo abans... Es, es, es, complicado, Luego a mí me ha ocurrido también con los taxistas, por ejemplo, hoy por hoy menos, con el tema de la crisis hay más taxis libres. Pero antes a la noche, que pues claro, la gente no sale con el coche por el tema del alcohol, la policía, eh, entonces lo que haces, pues todo el mundo te pide taxi. Entonces, en el momento que a ti te ven solo por ahí con la silla de ruedas, eh, yo en mi caso llevo una silla de estas manuales que no pesan mucho, pero aún así ya lo ven como un gran problema, ¿no? Que es algo que me podría preguntar yo mismo, pero ellos no lo saben, entonces te ven como un problema, con lo cual a mí me han evitado aquí, en Nueva York y en muchos sitios, ¿no? Porque me ven y dicen, hostias, problema, fuera. Y te dejan ahí, ¿no? a ver, rabia. también, bueno, las personas con silla de ruedas tenéis muchos problemas más que las personas con una discapacidad que podemos llevar bastones, el tema de accesibilidad pero yo, por ejemplo, también me he encontrado con el problema de ir a sitios y no tener un sitio donde sentarme. O sea, yo he ido a discotecas y no he encontrado un sitio donde sentarme. Claro, yo me canso, yo puedo estar un rato de pie, pero no puedo estar toda la noche de pie. Yo he acabado sentada en la tarima del agogo o en un bafle. Eh, sí, maravilla, de total, Arancha. <laughs> entiendes? O sea, que claro, cada uno dentro de su de sus características, pues... Mira eh, que un, malabarismo malabarisme la crosa y contracta la discoteca. Sería total para la ¿Y por no Mira, con la, discoteca a tope de gente, que los seguratas te dicen que ellos no saben dónde conseguirte un o lo que sea, lo mejor es buscarte la vida y solucionártelo porque si no, acaba la noche i no ha solucionat el problema. Mireu una tindrà, cosa, a veure, avui parlem de dificultats d'osi, veig que més a la nit que el durant el dia, mm, i ara potser ens surt l'altre tema de, de, de, per la següent tertúlia, per enllaçar, perquè estem a dos minuts del final del programa, empolainar-vos per sortir. Perquè imagino que la cadira de rodes també us complica, no? quina roba em poso, si és còmode, oh, claro. si no és còmode, si vaig atractiu o no. No et què? pots posar un abric llarg, perquè llavors, és clar, que no ens aixequem, què fem amb tota la... Llavors has d'agafar prendes curtes, perquè si no és un problema, amb tota la roba, o sigui, canvia, canvia, el sentar-te a la caia de rodes canvia, almenys per mi, i suposo que mm. igual, la manera de vestir-te. I la ropa de, piensa que la ropa de los chaquetones, los anoras, és dificilíssim, Jo este any habré ido a, a 15 tiendas. Y no, no he encontrado una Noras que te abrigue y que sea corto, porque si es largo te sientas encima de él y, no puedes, es imposible. ¿cómo, lo sacas luego? <laughs> Pero eso son cosas, yo creo que, bueno, nosotros ya lo conocemos, después de un poco de tiempo que hayas ido en silla de ruedas, sabes qué tipo de ropa puedes llevar, que eso ya no importa tanto si es de día o tanto como de noche. Claro que si no puedes llevar una gabardina o abrigos, ¿no? pero sabes tú cómo Puse, un bus en cadera de ruedas. ¿Es posible sí o no? Claro que sí. Em dóna sí, per una altra sí. tertúlia? Sí, sí, sí. <laughs> Sí, sí. Claro sí o no? Sí. A veure, què fareu avui? No, ja no tinc ni temps ja per, perquè m'ho digueu, perquè a més a més, molt animats tampoc us he vist. Què vulgueu que us digui?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 Jesús va arribar, es posà al mig i els digué Pau a vosaltres. Joan 20, 19